вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у 2005 год увойдзе ў гісторыю падзеямі і здабыткамі рэальнае значэнне якіх будзе зразумелае толькі ў будучыні знешне нічога не нагадвала рэвалюцыі альбо пералому але менавіта ў 2005 у беларусі пачалася калі хочаце змена вех даўно чаканы перавод стрэлак і вектараў грамадскай свядомасці замест чакання цуду, якое доўжылася на працягу ўсіх гэтых 10 гадоў, прыйшло ўсведамленне бестэрміновасці цяперашняй сітуацыі, пэўнае вечнасці, у якой усе свае задумкі і спадзяванні мы звязваем не з чарговымі палітычнымі кампаніямі, а толькі з уласнай доўгатэрміновай працай. Палітыкі загаварылі пра тое, што не выбары важныя, а тое, што будзе пасля выбараў, бо разуменне бестэрміновасці пачне даходзіць да самых шырокіх масаў народу як нечаканае прасвятленне. Выдаўцы незалежныя прэсы заняліся стварэннем сваіх незалежных ад капрызаў улады сістэмаў распаўсюду. Стваральнікі замежных тэля і радыёканалаў перанеслі тэрміны сваіх этэраў на паслявыбарны час. Ініцыятары культурных праектаў таксама перасталі спадзявацца на прыўкрасна далёка і з усіх сілаў сталі ажыццяўляць свае праекты тут і цяпер. У выніку 2005 год прынес дзясяткі сапраўды вартых увагі кніг, подборка якіх уражвае невыпадковасцю. Адбыліся зноў жа невыпадковыя музычныя фэсты. З'явіліся невыпадковыя песні. Я так націскаю на слова невыпадковыя, таму што мы нарэшце прыватызавалі сваю ўласную сітуацыю і замест таго, каб проста раскідаць зерня на нічыйным полі, сталі уважліва падбіраць культуры і месца пасадкі на на сваім. Свая прыватная сяўба напаўняе душу не жоўцю, а верай, без якой не адбудзецца ніякіх перамен. Словам, у 2005 нам надакучыла ўрэшце чакаць аўтобуса. Мы пайшлі пешшу і ўжо праз колькі крокаў хады адчулі, што зрабілі слушна, бо адлегласць да мэты пачала скарачацца будзе той аўтобус подвязе не будзе што ж нам галоўнае дастаться а седзячы на прыпынку нікуды не потрапіш Вось уласна галоўнае, што адбылося з намі ў мінулым годзе. Мы перасталі спадзявацца, што праз паўгода пачнецца нармальнае жыццё. пераглядаючы паўсотні перадач вострыя брамы 2005 году я знайшоў многія сведчанні такой перамены. Скажам, пачаўся мінулы год з размоваў на кухні пра палітыку. Гэта такая чыста савецкая завядзёнка і форма існавання грамадскай думкі, заціснутай на сямі метрах паміж газавай плітой і лядоўкай. Кухня як жанр сведчыць толькі пра адно. У краіне няма свабоды. І вось на пачатку мінулага году мы захацелі спраўдзіць, ці сапраўды наша вольнае слово вярнулася ў тыя вузкія кухонныя рамкі, але сама сабою атрымалася размова пра цеснату гэтага фармату. Кася камоцкая. Мне не хапае культурнай прасторы. Мне не хапае сродкаў масавай інфармацыі, мне не хапае радыё, мне не хапае тэлевізіі, мне не хапае тэатраў, выратуе думка альбо жаданне думаць бо все ж таки не гледзячы на весь страх человек нават стане страху мусіць паспрабаваць задумацца трэба набірацца сіл і зноў-таки ісці наперад страх відавочна працягвае распаўзацца ў народзе, але гэта не так важна, калі маральная большасць грамадства дала сабе з тым страхам рады справілася. Это значыць, што пачаць наступны 2006 год з размоваў на кухні пра палітыку было б недарэчна і неапраўдана. Я слухаю сёння у владимира коласа александра меленкевича касю камоцкую і улаўліваю галоўную перамену. Людзі вызваліліся ад марных спадзеваў і асцярогаў. Адчулі сябе шмат вальнейшымі, бо нішто самае страшнае іх запалохаць не можа, бо яны ўжо не чакаюць і ўсе іх думкі наперадзе. патасна можна сказаць і так. У 2005 беларусы здабылі веру. Стала ясна, што вода падзел у грамадстве праходзіць не па лукашэнку ці беларускай мове. Гэта ўжо наступствы, а па веры ў Беларусь. І верныя бачаць сваю задачу ў навяртанні няверных. Радыё Свабода, вострая брама. 2005 год адзначыўся важнымі падзеямі і здабыткамі, ацаніць, якія мы зможам толькі ў будучыні. Музыка летась улетку у Этер выйшла вострая брама, што так і называлася беларуская вера, у якой ангельская паэтка і перакладчыца Вера Рыч выступіла ў ролі жывой метафары гэтай самай беларускай веры. беларуская вера жыве ў Лондоне. Яна карэнная ангелька. Яе так і завуць вера. І вуліца, на якой яна жыве, вуліца веры. А прозвішча яе рыч. Вера рыч спявае ў беларускай лёндонскай царкве і дэклямуе па-ангельску вершы Масіма Богдановича. Беларусь яна лічыць сапраўдным боскім цудам і ў любы момант гатовая апынуцца ў беларусі. My native land, dear land that bred me, I have no power to forget thee. Often when from the roadway weary, from my life's springtime poor and dreary, to thee on wings of thought I hasten, and my poor soul finds rest and grace then. Так па-ангельску гучыць пачатак новай зямлі як у баколаса. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Але ў апошнія гады спадарня вера ў Беларусь не ездзіць. Шмат клопатаў з працай і здароўем, а галоўнае яе перасталі запрашаць. Я хочла ехаць на Беларусі, але я не было запрашана. І мне здаешся, што і людзі не хочуць мне. Ангельская дзяўчынка, з якой некалі здарыўся цуд паяднання з беларусяй і сёння здзіўляе сваёй непасрэднасцю і сваёй верай. Можа быць, у тым, што яе не запрашаюць у Беларусь вінаватыя не людзі, а кепская сітуацыя. Стаюся сітуацыя кепская, ну, если ёсць патрэбна, я буду я буду там стратаю 2005 году стала смерть анатоля сыса таксама сімвалічная падзея якая пазначыла змену вехаў і змену часоў бо ў літаратуры сысання стала нашмат раней паэт анатоль сыс пайшоў на неба шлях ягоны быў лёгкі бо паміж вялікаднем і радаўніцай дарога на нябёсы адкрытая многімі малітвамі у А калі яшчэ ўлічыць, як доўга чакаў ён гэтага моманту, гадоў 10 ці 15, таму ён так і адказаў мне на пытанне, чым цяпер будзеш займацца. Цяпер засталося толькі памерці. Ягоным вершам тут на зямлі замінала ягоная прысутнасць. можа гэта мінулае стагоддзе завяршылася ў 2005 і толькі падабрала сваіх тых, што цалкам здзейсніліся ў ягоных межах. І тады год 2006 абяцае стаць сапраўдным пачаткам новага стагоддзя і тысячагоддзя. Містыка містыкай, але згадваю, што пасля смерці сыса яшчэ некалькі паэтаў майго пакалення прызнаваліся, што ў іх былі нейкія падобныя поклічы пайсці за сысом. Адно такое сведчанне прагучала ў вострай браме. Славамир Адамович. Было вельмі дрэнна. Я скажу, я блізка быў таксама да такой развязкі ў Нарвегіі. У вельмі дрэнным псіхалагічным маральным стане быў і звесткі пра смерць Анатоля Сыса просто так размазалі, што было вельмі і вельмі цяжка. некалькі перадачаў мінулага году былі прысвечаныя 60сятым угодкам завяршэння другой сусветнай войны адносінам беларусаў і немцаў а таксама сучаснай нямецкай палітыцы вострай браме паміж іншых гаварыў пра гэта артур клінаў якога наша ніва назвала мастаком года ніякога не секрет что палітыку Европы апошнімі годамі ставлена беларусь фармавала немешана і палітыка гэта на жаль калі ее сфармуляваць вельмі спрошана гэта погляд на Беларусь як на некую недарэчнасць якая невядома навошта як з'явілася як пэўна як кур'ёз і чаканне таго што гэты кур'ёз знікне расмокшыцца у неабсяжных расійскіх прасторах і за гэтаму вялікай ступені стаяла немецчына на жаль і таму сённяшні погляд на нямецчыну у вельмі значнай вялікай часткі беларускай інтэлектуальнай эліты на жаль гэта вельмі папсавала стаўленне да нямецчын на добры лад гэты год мусіў стаць годам у владимира караткевича на ягоныя 75 угодкі у вострай браме ён такім і стаў многія ўдзельнікі перадачаў распавядалі пра асобу пісьменніка у пра лёс ягоныя творчасці, пра ягоныя адрасы, пра легендарнае караткевічава п'янства і яго заўчасную смерць, пра настаўніцтва ў лесавічах на ўкраіне. Мы не считалі і не баяліся його так як учителя. Ми його не боялися. Ну просто з ним були по-товарищеські. Було прийдеш там батько на мене накричить корову не так пасла. Прийду туди, плачу, батько ще жив, шльопне. От. сміється, о, нюні розпусти, розпустила. Ну, в общем, це Надя і Галя були його невести. Він їх і до плачу доводив, що як не ту візьму, то виїдуть. Ну, влюблені були. Влюблений. Він був дуже приємний. Ну, Ну ён не быў прыгажун мужчына. Та ні, він Ну. такий був простий, ну проста людина. Як будете у Білорусі і будете на могилі Володимира Семеновича, уклоніться від нас йому низько, низько, і земля йому пухом. Останеться в пам'яті як добра людина. але найбольш каляррытнымі былі гісторыі пра караткевіча так падобныя да анекдотаў якія сваёй бясконцасцю прэтэндуюць на тое каб стаць асобным жанрам ці то літаратуры ці то гарадскога фальклору вось гісторыя ад алеся петрашкевіча машэраў кажа поедем выбіраць месца для музея архітэктуры быту так пазвані караткевічу мы яго возьмем з сабой звоню Добрый день, Владимир Семенович. Здорово. Я кажу, вот такая справа. Я кажу, ай, братка, як это чекаво и хорошо. Олеж. Я говорю, что, Олеж? Я уже взял на грудь. Я говорю, много взяли? Ну, так, норму взял. Я говорю, ну, решайте сами. Я могу прикрыть, конечно. Скажу, что не знайшов, не дозвонился. Але поездка такая. Я разумею, я разумею, что такое музей. Приеду. Коли что, я на тебе зверну. Як ну, зверні калі. Я ўсё чакаў, як жа на мяне гэта ўсё зверне. Прыехаў нармальны, нармальны караткеві ўсё. Машыну выйшаў машыну селі, едзем, нешта гаварылі, а потым стала ціха і караткевец скажа: Пётр Міронович, вы не машэраў. Вашу фамілію зрусіфікавалі. І вы француз. Моншер, машэр, зрусіфікаваная машэ ров. Машару рассмеяўся, так, а Караткевич кажа, ну, а калі я што-небудзь змарозіў Пётр Беронович, так гэта Петрашкевіч вінаваты. Ну так удзівіўся, пачуў Петрашкевіч. А он гэт, мне пазваніў не до таго, а пошля таго. Радыё Свабода, вострая брама. 2005 год адзначыўся важнымі падзеямі і здабыткамі, ацаніць, якія мы зможам толькі ў будучыні. Музыка галоўным адкрыццём вострая брамы ў 2005 стала сядзіба дарожкавічы радавое гняздо кастравіцкіх з якога выйшаў вялікі французскі паэт аполінер традыцыйна лічылася што дарожкавічы под наваградкам але мы знайшлі іх под дзісною у на Віцебщині. А дом багатий був у їх? Пам'ятаю, багатий. Меблі були. Рояль була і барання, барання звали. Сядіть, отак ми йдемо. Кляте покою. А і на сядіть, глядімо про окно, і на сядіть на роялі грають. Мы вярнуліся да сядзібы ў той час, калі велізарнае чырвонае сонца сядала за далягляд. Жывая карціна зачароўвала кожным імгненнем. Лясісты супрацьлеглы бераг нябачнай адсюль дзвіны ужо акунаўся ў змрок, а далёкі далягляд палымнеў чырвонымі промнямі. Невыпадкова кастравіцкія пабудавалі свой дом фасаднымі вокнамі на захад. Назіраць такі дзвінскі закат штодня сапраўдная раскоша. І гэты час і гэты лад не назаўсёды. Яшчэ адзін матыў вяртання савецкіх парадкаў і эзопавай мовы, параўнання нашай сённяшняй сітуацыі з той колішняй гэта ўспамін пра спектакль клеменс віцебскага тэатру які стаў сапраўдным выбухам у асяродку менскай інтэлігенцыі на пачатку 1980-х Пра гэта ў вострай браме згадваў вінцук вячорка тое што мы пачулі на спектаклі было рэччу рэвалюцыйнай і паваротнай і гэты час і гэты лад не назаўсёды вобраз культавага быка метафора быка які залез на тут трон і забяспечвае ўсіх бязбедным існаваннем узамен за іхнае маўчанне сёння выглядае яшчэ больш просталінейна Тады на пачатку 80-х адзін асобна ўзяты клеменс асацыяваўся не з канкрэтным кіраўніком, а з усёй машынай ЦК КПСС ці нават з усёй ідэалогіі камунізму. А пакажы такі спектакль у сённяшняй беларусі асацыяцыі былі б адназначныя. кажа алесь разанаў. Ну колькі гадоў мінула з таго часу чвэрць стагоддзя і тыя словы якія гучаць у гэтай песні і гэты час і гэты лад не назаўсёды яны актуальныя былі і тады і актуальныя цяпер перавернецца прастора заўтра стрэнецца з учора гусі вернуцца ізноў перавернется простора завтра стрэнится з учора гусі вернуцца ізноў ну так час за гэта чвэрстагоддзя адмаляваў свой круг і як бы вярнуўся да пачатку гусі вернуцца ізноў будзем спадзявацца найвялікшы беларускі кампазітар так называлася перадача пра збор твораў міколы равенскага працу над якім ачольвае Віктор скарабагатаў адстойваючы годнасць сваёй нацыі у размове з расейцам ці палякам беларус абавязкова пачуе імёны толстога чайкоўскага ці гагарына ад першага і мицкевича шапена вайтылы ад другога Як увогуле ствараюцца такія імёны, галоўныя аргументы нацыянальнай вартасці. Як ствараецца імя найвялікшага кампазітара нацыі і хто ў беларусаў кампазітар нумар один. Чаму менавіта равенскі калі паглядзець на еўрапейскую традыцыю першы збор твораў сярод э, аўстрыйскіх кампазітараў гэта быў моцарт сярод э, польскіх гэта быў шапен сярод рускіх гэта быў чайкоўскі адсюль бачна што гэта павінен быць канешне ж кампазітар вышэйшага нацыянальнага прыярытэту а засяродзілі сваю ўвагу мы на двадцатым стагоддзі. І сярод тых, хто заслугоўвае тут цэлы шэраг кампазітараў бясспрэчна выдатных. Тым не менш мы спыніліся на равенскім адна цікавая акалічнасць. Калі тычыцца штосьці напісаны равенскім на словы, гэта альбо хоры, альбо кантаты, оперы, аперэты, рамансы і гэтак далей, гэта ім было напісана толькі на беларускія вершы. Ні адзін з кампазітараў ні да равенскага, ні пасля равенскага так не рабіў. Ён аддаваў перавагу беларускаму ва ўсім. тры месяцы таму, калі гэтая гутарка з Віктарам скарабагатавым гучала ў этэры, лейтматывам яе можна было зрабіць словы, нягледзячы ні на што. Нягледзячы ні на што, чалавек стварае нікому непатрэбны вобраз беларускага кампазітара нумар адзін, выцягвае з цемры мінуўшчыны зусім нявыгаднае імя эмігранта, збірае і сістэматызуе ягоныя творы, нягледзячы ні на што гэта і ёсць адчуванне чужой не нашай адабранай у нас прасторы. 10 гадоў мы чакалі, калі яна вернецца а яна аказваецца нікуды не дзявалася. Толькі што не такая, якой была калісьці альбо ў нашых мроях. Нягледзячы ні на што, насамрэч гэта наш уласны самападман. Бо творы равенскага не лягуць у архіўны пыл. Усё, што не робіцца невыпадковага, усё запатрабаванае. Як і 100 гадоў таму наша грамадства падзеленае на два светы, адзін з якіх ёсць культура сама самасвядомасць і вера, а другі толькі быт, цемната народная і прапаганда. Даваць першаму свету ацэнкі ад імя другога, альбо чакаць, калі гэтыя ацэнкі стануць спрыяльнымі, альбо прасіць паразумення. Гэта ўсё адно, што спытваць пра навінкі беларускай паэзіі у новага міністра культуры ці ў прэзідэнцкага прэс-сакратара. Марная справа здаецца ў 2005 гэта нарэшце зразумелі усе. Thank you.